вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец сённяшняя перадача прысвечана нямізе самай старой менскай вуліцы у Але гутарка пойдзе не пра славутую бітву, што адбылася тысячу гадоў таму на берагах аднайменнай рэчкі і не пра трагедыю мінулага лета ў станцыі метро між іншым, калі дадаць да згаданых фактаў этымалагічнае вытлумачэнне слова няміга, якое ў літоўскай мове азначае бяссонне ці бяссонную ноч. Можна лёгка збіцца на выснову пра фатальнае наканаванне гэтыя вуліцы, а можа быць і ўсяго Менску, бясконца цярпець разбурэнне і бясконца аднаўляцца зноў. Вось пра гэты самы лёс знакавая бадай нават для сусветнай гісторыі вуліцы, а таксама пра лёс яе насельнікаў, будынкаў і агульнага вобразу пойдзе гутарка сёння. Неяк паэт Адам Глёбус выказаў думку пра архітэктурную ці дакладней горадабудаўнічую прадвызначанасць Менску, які арыентаваны толькі на ўсход Маўляў, чалавек едзе з Масквы, шаша незаўважна ператвараецца ў гарадскі праспект, абстаўлены дамамі ў духу сталінскага ампіру. Чалавек правінае цэнтр гораду аж да плошчы незалежнасці і тут упіраецца ў тупік. Просты як струна шлях далей на захад распадаецца на мноства скрывуленых вулак, паваротаў і разгалінаванняў каб не ўнікаць у гэтыя хітрасплятенні нашаму падарожніку прасцей зрабіць кола на плошчы незалежнасці і рушыць у адваротным накірунку на Маскву. Гэткая тут выходзіць ці то пятля, ці то пастка. Наш сталы аўтар Зміцер Бартосік з гэтым пагадзіўся, але прапанаваў сваю версію. У процівагу сталінскаму праспекту ў Менску ёсць вуліца Няміга якая гэтаксама проста выводзіць на захад, а на ўсходнім кірунку упіраецца ў шматлікія раз'езды. Калі гэта сапраўды так, дык улічваючы ўзрост тысячагадовай нямігі і паўвекавога сталінскага праспекту можна зрабіць выснову пра спрадвечную заходнюю, а не ўсходнюю арыентацыю гораду спецыяльна для сённяшняе вострая брамы зміцер бартосік сустрэўся з рознымі людзьмі якія маюць непасрэднае дачыненне да лёсу старое нямігі вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя -го аўтар праграмы Сергей Дубавец. Самае моцнае ўражанне Менск зрабіў на мяне не нейкім маляўнічым кварталам ці будынкам, а звычайнай чорна-белай фатаграфіяй у юбілейным альбоме да 900сотых угодкаў гораду сярод знаёмых сталінскіх краявідаў з гумамі ДКГБ, там было і некалькі здымкаў старога Менску. Я доўга разглядаў адзін з іх, намагаючыся прыпомніць адлюстраваную мясціну. Зняты з вышыні фрагмент гарадской забудовы нагадваў хутчэй старую вільню. Крывізною вулак, пераплеценнем прахадных двароў і душэўнай прыземленасцю дамкоў але я дарэмна напружваў сваю памяць. Гэта была знесеная на пачатку семх вуліца Няміга. Пасля таго завочнага знаёмства я проста захварэў на тую незнаёмую мне нямігу. Не Я заздросціў тым, хто калісьці хадзіў па яе тратуарах, хто некалі нешта набыў у яе крамках, ці як адам глёбус шпурляў камяні у яе ўжо нежывыя вокны 72 году. Увесь сталінска-машэраўскі Мск не дараўноўваў нямізе. Я гадзінамі прастойваў на мосце каля дому мадэляў і мадэляваў, якая б гэта вуліца магла быць сёння каб пазбавіцца сваёй настальгіі, я пайшоў да старога менскага інтэлігента, паэта Валенціна Тараса. конечно, это был один, один из самых страшенных районов. Это были в основном каменицы. Э, вельми такие простые, звыклые, без никаких выгодов, без э, архитектурных упригоживаний. Были на пол драуляные домки, вот э, первый поверх цегляны, другой поверх э, драуляны. И такие балкончики невеличкие. Вот. Это был вельми брудный, вельми скучный район. Там в основном э, жила габрейская беднота. Ну, не только беднота, там жили вот ромешники габрейские, там и ювелиры, и такие родинники ремонтовали, и шауцы, и краутцы, и это, парикмахеры. Вельми он был так искучен, этот район. Э, конечно, он был, там были краплення беларускага насельніцтва але невялікі корпусы дарэчы на нямезе нарадзіўся і жыў э, да вайны э, паэт Сергей Степанович дзяржай вот ён мне вельмі многа расказваў якая это была бабота э, габрэйская што іх акружала кажа што прыходзіла суседка пазычыць на паску палову яйка то есть бялок кажа я, я не магу у тебе ўсё яйца ўзяць як я аддам Ведь ну, она только белочек выливала позычав. Купляли запалки, вот такая семья, и они делили эту запалку ножичком альбо ножом на две половиночки запалки. И это не выдумки, это э, дробязи, которые показывают э, ступень галочатых э, людзей людзі якія сапраўды яны елі толькі адну адмысіна э, з э, корснай бульбай то была асноўная што толькі на вялікае свято это она пазычала <laughs> ты самы <laughs> дало каб яйка у час вайны там дарэчы это быў такі асяродак у час вайны дзе паявіліся прыватныя розныя прадпрыемствы ну і той час вайны ну конечно габрэі ўжо усе пайшлі До речі, от Габрейство, от, приватники, шавці, кравці, і доктори, некоторые, дантисты, там деньги у него было. И мы все загремели в 37-38 восьмом году. Их майомость была конфискована, и мы все с семьями были выслаблены. В основном э, у узбекскую чему СССР, от Минских Габреев, этих приватников высылали, э, многі на дорах аральскую мову. Але ну вот некая традыцыя она захоўваецца, яна сама застаецца нібы ў паветры. І вот у час вайны там аднавіліся розныя прыватныя майстэрні, нават такія кафешкі невялічкія былі некалькі ў гэтым раёне нанізе. я не скажу, что это была пригожая местина города, не, я повторяю. А она была вельми особ... своя особливая. И она была надзвучай колоритная, перш за все своим человеком осередком. Э, там вот, там житё літаральна вірравала. І вось э, калі пасля вайны наогул пачала страшэнная нівеліроўка э, усяго нашага, э, усяго э, такога самаснага мобілюроўка яна пачалася асабліва са страшэннай сіламі на менавіта пасля вайны калі панаехалі разбураны горад разбураныя вёскі ўсё паспалена загінуў сапраўды кожны чацвёрты калі не кожны трэці і панаехалі з рассіі спецыялісты самых розных накірунтаў самых розных прафесій і інжынеры будаўнікі медыкі настаўнікі і чыноўніцтва шматлюднае І почалася нівелировка города, тому е, коли вже почали більш-менше, от як Мінськ відбудовувався, він вже відбудовувався одразу по такому от уже тепер класичному сталінському типу, от, це шповагове, от, будинки з дороги КГБ, один з перших будинків, які були обновлені. Але ну, от коли зникла Німіга, зникла і е, вельми цікава, вельми така нота життя города, з його адметнасці, хоч він ніколи великої прогавості не адрознився. Але все-таки були нейкія, нейкія от такі, ну, акценти менавіта наші, старого білоруського города, з його, тому що це город, це амаль повсюдно було на Білорусі, є, на жаль, по об'єктивних причинах було мало білорусів. Було більше євреїв, поляків, русських. И в тот же час это все-таки был белорусский город, потому что вот и веска белорусская, белорусское местечко, оно нечто вот э, приносило некие такие фонари. Ну, это такой провинциальности, такой криху восковости. Але в этом и была милость, э, такая э, вот этой мелодии, приемность этой городской мелодии. калі зносілі пасля вайны наш доўга заставалася наш нейкія нейкія кавалкі асобныя будынкі яны па сённяшні дзень засталіся Я думаю што было правільна ў свой час калі б яны захавалі мяне все-таки это былі карменныя будынкі прычым там была вельмі трывалая такая будоўная да? была не вельмі прыгожая не вычталтаная а такая звычайная Але это было вельмі трывалы, ўсё мо там можна было парабіць вы добрыя кватэры, зрабіць там выгоды, падвесці ўсё, што трэба. І сёння вот, у атачэнні этой уже новой, новой архитектуры, это было просто, была просто жулика. Я слухал старого Меншука и никак не мог зразуметь, чему не мига не была опета и у вершах. Я гартаў у бібліятэках беларускія кніжкі канца 60-х у надзеі пачуць голас, калі не пратэсту, дык шкадавання, але ніякай трывогі. Супакойваў паншанка. Ты стаў ізноў ведушчым горад мой, і нам не сорам мінскам пахваліцца. Ды хочацца часамі нахіліцца над скруткам старажытнасці сівой. А з даўніны нічога не чуваць. Вайна спаліла помнікі і кнігі, і берагоў няма на берагах немігі, і мінск стары ўжо нельга і пазнаць. Філязофстваў ураджэнец немігі дзяргай. Праходжу вуліцамі, плошчамі, мой родны мінск, здароў жывеш, праводзіць шыны след навошчаны да ранняга дзяцінства меж, іду на замчышча немігаю, гляджу сюды, гляджу туды. У кожны кут знаёмы нігаю, бубню сабе гады, гады. Асабліва аптымістычна гучаў адзін абзац з кніжкі горад і годы, таксама прысвечанай юбілею 67. -го артыкул распавядаў пра пляны будучых стратаў. Вялікае значэнне для разгрузкі руху ў цэнтры гораду мае арганізацыя пасажырскага руху па лініі, якая дублюруе ленінскі праспект. Такім напрямкам з захаду, згодна з генеральным планам, з'яўляецца ланцуг магістраляў у складзе вуліц Горка, Ганямігі, Мяснікова, Люксембург, савецкіх пагранічнікаў. Каб выкарыстаць гэтую лінію, неабходна пабудаваць мост цераз свіслач. Ён ужо будуецца, пашырыць вуліцу Нямігу і пракласці пуцяправод па вуліцы Люксембург. Канкрэтныя тэрміны ажыццяўлення ўсяго гэтага будуць залежаць ад рэальных эканамічных магчымасцяў. Адзіным творам, прысвечаным лёсу вуліцы, выглядаў артыкул у газеце «Правда» за 69 год Зянона Пазняка і Лявона Баразны. Мінск – город з прамими широкими вулицями, з сучасними шматповерховими домами, з усім яшчэ юнымі парками і скверами. Увесь ён так і свеціцца маладосцю, хоць за плячыма ў яго ўжо 9 стагоддзяў і вялікая слаўная гісторыя. Каб хоць крышку пазнаёміцца з ёю, трэба спусціцца па камсамольскай вуліцы ўніз. Тут ціхія старыя вуліцы, нязвыкла вузкія, нават крыху цесныя, асфальту няма замест яго шліфаваны камень альбо проста брук. Тратуары аздобленыя пліткаю. Увечары спакойна гараць каваныя ліхтары ды мехціць светлавая рэкляма, запрашаючы зайсці ва ўтульныя кавярні з самабытнымі арыгінальнымі інтэр'ерамі. Адчынныя дзверы стылізаваных у нацыянальным стылікрамаў, дзе прадаюцца сувеніры, вырабы народных майстроў, жалеза, дрэва, скуры, непаўторныя і чыста менскія. Побач букіністычная кнігарня, музей майстэрні старажытнага рамяства, турыстычнае бюро, клуб фотааматараў. Ступаць па гэтай вуліцы хочацца асцярожна і чутка. Пад ёю ў трубах цячэ знакамітая няміга, тая самая, што згадваецца ў бессмяротным слове аб палку ігравым. Але ўсё гэта можа аказацца нязбытным, стануть на місце старих з червоної цегли дамков високі прогожуни за шкла і бетону. І, може бути, з часом навіть вулицю перейменують, назовуть Нямігу «Сонячний» чи «Піднебесний». Принамсі, поки що архітектори з нерадівістю канцеляристів закреслили нашу фантазію, якою ми тільки що поділилися. Уяўляю, якія паблажлівыя ўсмешкі гэты артыкул мог выклікаць тады у будаўнікоў сталіцы, якія планавалі ўзвесці беларускае Чэлсі, толькі лепш. Архітэктар Мусінскі так пра гэта і пісаў у часопісе страительства і архітэктура Беларусіі. Праўда, на вялікі жаль архітэктара ягонаму праекту не суджана было ажыццявіцца цалкам. Чэлсі толькі горш паўстаў на заходнім баку вуліцы а з першымі павевамі дэмакратыі з'явілася і пытанне пра далейшы лёс усходняга боку, на якім, згодна праекту мусінскага мусілі стаяць хмарачосы. Архітэктар неспраўджанага праекту дзяліўся сваімі думкамі. Я не гісторык архітэктуры, але нават не будучы ім магу з вядомай ступенню аб'ектыўнасцю меркаваць пра каштоўнасці падманныя і сапраўдныя. Па-мойму, кожнаму непрадузатаму чалавеку ясна, што ўзводзяць у ранг гістарычных помнікаў старыя сараі, адна і двухпавярховыя дамы, размешчаныя паміж вуліцамі Няміга і рэвалюцыйнай, проста несур'ёзна. Цяжка нават уявіць, як могуць гэтыя разваліны ў прамым і ўскосным сэнсе гарманізаваць з сучасным комплексом аннексам заходняга боку. Мы часта спрачаемся наконт права Менску на сталічны статус. Самым моцным аргументам на гэтае права, мне думаецца, ёсць якраз не міга. Апетая стагоддзі таму назад рэчка, пасля вуліцы, што вырасла ўздоўж яе берагоў, пасля дамы, што паўтаралі звілістую плынь тае рэчкі. А сёння тое, што маем і тое, пра што марыцца, не мігам на працягу сваёй гісторыі няўхільна адлюстроўвае ўяўленне меншукоў аб прыгажосці, аб тым, як павінна быць. Сёння яда вось такая. Якой ёй быць заўтра? Недаўна прайшоў конкурс на пабудову шматузроўневай аўтастаянкі на ўсходнім баку насупраць петрапаўлаўскага сабору. Але мяне гэта не страшыць. За сваю гісторыю вуліца не раз перабудоўвалася, і вельмі цяжка ўявіць, як праз 100 ці 50 гадоў міншукі паўстануць на абарону выдатнага помніка архітэктуры 20 стагоддзя гандлёвы дом на Немізе, перадчарговай рэканструкцыяй. Калі ў горадзе з'явіцца міншукі, вуліца вернецца ў свае берагі і слова неміга не будзе тады асацыявацца толькі з трагедыямі і стратамі. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. -го аўтар праграмы Сергей Дубавец. міцер бартосік мяркуе што ў будучыні на нямізе больш не павінна быць трагедыяў і стратаў цяжка з гэтым не пагадзіцца як і з тым што няміга это вітрына менчукоў іхных уяўленняў пра гарадскі ўтулак і прыгажосць Але вось тут і падымаецца ў душы хваля пратэсту. Хіба гэта мы і хіба мы такія у бетонных прыцемках гандлёвага дому ці на прыступках метро мы выяўляемся на вонкі на людзі, то бязладным домам мусінскага, то шматпавярховай стаянкай аўто тут ужо нішто не нагадвае пра заходнюю арыентацыю. Яшчэ адзін ускосны доказ новы рускамоўны літаратурны часопіс Неміга, душа якога блукае ў маскоўскіх літарацкіх тусоўках. А яшчэ недабразычлівая штурханіна аўтобусныя перавалкі. Тут даўно няма цэльнага вобразу. Колькі трэба мазахістычнага жадання, каб прызнаць цяперашнюю нямігу вітрынаю Мску. Цяжка нават уявіць сабе тых менчукоў дарыянаў грэяў, калі ў іх такі партрэт. Ці можа трэба ўспрымаць гэта як дрэнны прыклад, што вучыць нас, якімі не варта быць. Крывавыя берагі і бяссонныя ночы. Неяк занадта мала тых сувенірных крамак ды кавярняў, пра якія марылі калісьці баразна і пазняк, каб перакрыць або знівеляваць такое фатальнае наканаванне. Адно можна сказаць з дакладнасцю. Менавіта няміга стане першай залатанай чорнай дзірою на целе адроджаная Беларусі калі натуральна з'явяцца на свет не ўчорашнія мігранты, а новыя сапраўдныя мінчукі. Калі гэта адбудзецца, мы ўбачым адразу ўжо з першага каменя, што будзе пакладзены не ў бязлад, а дзеля самай пачатковай гарманізацыі нямігі. Гэта будзе азначаць, што ў горадзе і ў краіне з'явіліся гаспадары. Сачыце за зменамі на нямізе. вострая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.